الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله بركة مدفع دعاء والنجين ناشرين ببيو قوات رمضان في خرعة تدبو لكي يجد لكاتكات وانجي ذا سيد عشرين قوات نتا وقوات فرقو كنا عوان في خرعة تدبو لكي يجد لكاتكات وانجي ذا سيد عشرين قوات نتا وقوات فرقو كنا عوان في خرعة تدبو لكي يجد a jiya idan ba a manta ba mun tsaya karshen aya ta ashirin da bakwai haka ne ko a cikin wannan sura da albarka suratul isra yau kuma za mu sake farkon aya ta ashirin da takwas kafin mu fara karatu akwai faɗakarwa ga dukkan waɗanda suka halarci sallar ta hajji jiya da daddare wato sun ga abin da ya faru na samun rashin cikakken tsari musamman dangane da 'yan uwa mata da suke halarta a wannan masallaci akwai kofofi kofofin da suke yamma da masallaci an ware su domin kufar maza da kuma shigar su akwai kofa da ke nan sashin arewa ta karfe ta fi karfai ita kuma wannan an ware ta domin shigar mata kadai da kuma fitar su lokacin da za a shiga sallah ko lokacin da za a fita da aka bai dace bai kasance mata sun bi hanyar da ya kasance maza ke bi don saboda za a samu turmutsu da kuma wanda bai dace ba sai kasance wajen neman lada kuma an zo an samu zunubi sannan kofar da ya kasance an kefance ta domin fitar mata to kuma nan gurin bai kamata ba maza ko kuma su ce za su shigo ta wurin ko za su fita ta wajen sannan akwai mata da suke zuwa da yara ƙanana waɗanda suke sababbin haihuwa saboda kuɗin su samu hajjibi su samu kiyamun laili su dace da daren da su kadari sai su da yara da ana sanyi su zo su azabtar da yara jarirai babu gaira ba dalili irin wannan sai ki tahajjudin a gida tun da kina da yaro wanda babu yanzu zaki iya barin sa ki taho amma bai dace zai kasance mace ta taho da yaro jariri ana cikin sanyi ya kamata mazajen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 so in ba ka da tsaro ko da za ka yi kyauta to ba za ka rasa daddaɗar kalma da za ka faɗa wa mutum ba idan mutum ya roƙe ka wani taimako ba ka da halin da za ka ba shi to kada ka yi masa rowa ko da kake kyawar kalma ce ƙaunin ma'aru wa maghfiratun khairun min sadaqatin a aza. wallahu ghaniyyun halim dan da kalma da zaka faɗa abu ce mai kyau an gane ko illa tajid warqun ko in lam ajid warqan yawman ajudu bihi ala sadiqi fa inni layyinul udi لا يؤدم السائلون الخير من شيمي إما نوالي وإما حسن مردودي yace in ma ba ni da dirhami ko dinari da zan bai wa abokina kyauta to alal akalli ni ina da daddaɗan zarfi ina da kyakkyawan mu'amala ina da sauƙin mu'amala la yuhdamu sa'iluna alkhayra min fiyin maruka masu tambaya ta bukatan su ba yanda za a yi surata alheri a cikin mu'amalolina in ma nawali ko dai in ba su kyautar kuɗi in ina da ita wa imma ma husnu mardudi ko kuma in yi musu magana da daɗi wannan shine sakon da wannan aya take dauke da shi idan mutum ya roke ka baka da shi kai masa da dadan magana Allah sanni karka tabar da shi ta kowa dige wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kada ka sanya hannunka ya zanto a daure ila unuqika zuwa ga wuyanka wannan kinaya ne dangane da ruwa ma'ana karka zama marwaci domin duk mutumin da ya sa hannun da ya daure a wuya kaga yayi nisa da aljihu balla sana ya dauko wani abu ya bayar kenan abin nufi karka zanto marwaci wala tabutuha kullal bakti kada ka shimfiɗa hannunka iyakacin shimfiɗawa ma'ana kar ka tashi kyauta ka bayar da dukkan abin da ke cikin taskarka ba tare da ka rage cinka ko na iyalinka ko na wanda yake wajibi ne siyar da shi ba shine wala ta bi ha kullal basti Ka taqaw da maluman sai ka wayi gari abin zargi idan ka yi ne idza ja'alta yadaka maghlulatan ila unuka mahsuran wanda ba ya da komai idan ka yi ne idza ha kullal basti wannan shi abinda malaman bala da suke cewa nafsun wa nasrun murattab nafsun wa nasrun murattab a fada ba kule sannan a fade shi a ware yanzu abu biyu ne aka hana ka kar ka zama marubuci ya to ba ka ba da alkhairi kar ka zanto ko man da zaka ba da duk abin da ke wurinka menene sakamakon da zai faru idan ka zama marubuci fa ta kawo da maluman sai ka zama abin zargi cikin mutane wani sunan sa marubuci Allah kalla an baka lambar girma mara kyau mahsuran ko wanda ba da komai yauce idan ya kasance duk abin da ke wurinka ka bayar to kuma sai ka zo ba ka da abin da zaka ce da kanka ko iyalinka to shi ne nafsun wa nasrun murakkab wani lokacin ya zama nafsun wa nasrun musawwih to sai Allah ya ce inna rabbaka yabsutur rizqa lalle ubangijin ka shine yake shimfiɗa arziki yake bayar da shi ga wanda ya ga dama liman ya ta ga wanda ya so wa ya kadir kuma shi ke ta kai tashi ya bisu yalwatawa ya kadir kuntatawa an gane ku to idan ya ga dama ya kuntata idan ya ga dama kuma ya yada ga wanda ya so wanda kuma ganin damar sa ne shine san Allah sai da yunki zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu kaga man qudira alayhi rizquhu bi na man dayyika alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah an gane ku shi da kuma a can cikin kisar annabi wannan zannun izzabu mabadimun fa zanna an lan naqdira alayhi wai ba yayi zaton Allah ba da kudura kan sa bane a fa zanna an lan naqdira alayhi yayi tsammanin ba za mu kunta masa ba an gane ku فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انه كان بعباده خبيرا بصيرا lalle ubangijinka ya kasance khabiran mai ilimi basiran kuma masani dangane da abin da mutane ke ciki ma'ana yana jin su yana ganin su kuma zai ba su labari gobe kiyama sai ce ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطعا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا التي ولا تقتلوا أولادكم تركوا تزاكوا كشي شائم ولألا مزاني خشية إملاك الدنجي فورا تلوشي a jahiliya suna kashe ƴaƴa maza har ma mata mata dan jin tsoron aibi maza kuma dan jin tsoron talauci wai dan mutum bai da abin da zai ciyar sai kashe dan to Allah ya hana yake la ta tulu auladakum kashe ta illa kada ku ce za ku kashe ƴaƴanku dan jin tsoron talauci na an narzuquhum mu ne muke arzuta su wa iyyakum da kuma ku inna qatlahum kana khita'an kabira lalle kace su kuskure ne mai girma a wata kira'an khita'an kabira kuskure ne mai girma saboda ka baya halatta ta fita an gane ku wala an nafs wala taqrabu zina ubangiji ce kada ku kusanci zina abin da ake nufi zina shine kusantar mace wanda ba ta ka ba kuma ba tare da subha ba matar da ba auren ta kai ba ba kuma ba ta cikin ma malakati miluka ba ku yanka ba sai mallaka na kai sadaka da ita sannan ko babu wata subha sai ka kusance ta ta hanyar saduwa to wannan shine ake nufi zina Ka kaga kenan matar ka ta aure ba zuna bane ba ku yangar ka in dai ku yangar shar'antacciyar ku yanga shi to wannan ma kuma ya zama ba zuna bane ba sannan idan mutum ya sadu da mace ta hanyar shubha wannan ma ba zuna bane ba shine ta hanyar shubha misali a ce kayi aure sai 'yan 'yan matan kayan amarya sai suka kawo amarya sai guda biyu ko uku suka saura sai suka kwana a dakin amarya ka tashi neman matar ka da dare sai ka nemi da ka ɗauka matar ka ce baka sani ba kisa da rashin sani wannan malamai suke buga misali da shi yanzu ba wanda zai ce kayi zina mutakar baka sani ba shi ba ce ba inda za a yi maka haji ita ma ba za a yi maka haji ba ko za a yi mata in dai ka sani ta kyale ta ita za a yi mata haji kenan ko amma shi kuma ba za a yi mata haji ba tunda bai sani ba amma ita in ta sani ta kyale kenan ta yi mata haji to wannan shi ne shine ba an gane ko to wannan shubha ba a kiranta da suna zina mutum ya kusanci mace dai duka da kuskure duka da rashin sani ba za a yi mata haji ba ba za a yi mata kaza kaza kaza ba da sauransu wannan sai dai kawai a roki Allah ya yafi an fahimta ko ai shine na ce ku yanga antasiya in an samu antasiya akwai in ba samu ba babu dai yanzu akwai da dama daga cikin masu hannu da shuni ko a Kano ko a Sokoto ko a ina ne ban sani ba nan ma ko kuna da kai ko waɗansu manyan malamai ko waɗansu masu mulki sai a ce mutum yana da kuyanga har zuwa ake a a sokoto shi ne marigayi malam abubakar kuma ce ga kuɗi na ku kawo mun bawa namiji ya ba ba namiji kuka samu bayi mata an gane ku wannan ba karanta su bane ba ya kamata malamai su ji tsoron Allah masu mulki su ji tsoron Allah masu kudu su ji tsoron Allah wallahi tallahi wannan ba ku yanga bace ta shari'a duk mutumin da yaje yanzu je samu wata ku yanga zo aji da sunan baiwa yake sa ta karita na kawai ki ya kamata ya ji tsoron Allah ya kiyaye shi eh, waɗansu masu kudin sun dogara ne da fitar waɗansu malaman waɗansu masu mulkin sun dogara ne da fitar waɗansu malaman to ba wannan kofar kaɗai za su don ba su tambayi waɗansu malaman wanda suka san ba ta kallon abin hannun su gaskiya ko za su faɗa musu wala ta karabu zina kada ku kusanci zina ba cewa aka yi karko aikata ba ko da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 ya kashe mutum dan uwansa mutumin da za ka kashe kuma ya zanto musulmi ne to kaga a nan gurin kaya abin da za a ɗauki ranka ko mutumin da yake cikin musulunci ya canza shi ka ya yi ridda to shi ma wannan kaga kenan za a kashe shi an fahimta ko ko ko mutum ya kasance ya abin nan mummunan aikin da wadanda suke mutum ya a makon ya nemi mace da aure wajen ɗauke cewarsa ta awa sai ya kasance ya nemi dabba tinkiya ko jaka ko wani abu to wannan annabi ya ce faqatul fa'ila wal maf'ul bihi da shi da dabba za a hada a kan shi an gane ko to haka kuma luwadi idan mutum ya luwadi mai neman maza shi ma hukuncin sa a kashe shi an gane ko zance mafi inganci hukuncin sa kisa na farka fi zalika baina man kana mutazawwijan wa man lam yakun mutazawwijan ya tafi yan aure bai tafi yan aure ba shi za a kashe shi saboda yayi farnar da wanda suka yi ta aka ce ma sabaka kun bi'a min ahadin min al-alamin a duk duniya ba wanda ya taɓa yin barna irin wannan sai zuta na annabi lutu sai mutum ya zo ga wannan mummunan sunna irin tasu to sai a yi masa hukunci irin nasu su ma kace su aka yi fa ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijjid haka aka yi mutu to haka take sallowa da hukuncin da ne kisa waɗannan ababai ana shar'anta su ne don sace halayyar mutane a koya maka kyauta a ce karfi ruwa don halayyar ka sai kyau a ce karfi kusanci zuna don saboda a kare martaban mutane da mutuncin mutane saboda zubar da mutunci da ke cikin zina domin dukkan mutumin da aka ce ba shi da mahaifi to rashin mutunci ya kare shi. a ce mutum ba da uba duk ta yana alfaharin ya ce wannan ne babana ga kuma ganin babana ga wansa wannan ne kakana gidan musulsalan mu ne kaza ba a samun hanyar ta haka kuma sai kin ta hanyar aure ne ta hanyar zina ba a samun ta ma'ana ko da an haifi ɗa ta hanyar zina shi mutumin da ya alfasha da matar ba a jingina masa ce ɗansa ne ba ɗansa ba ba da haka in ya mutu ba gado tsakanin su inda ake samun ɗa ne ta hanyar aure amma zina ba a samun ɗa in an samu ɗa wato ya zama ba ɗa ba wanda yake na hanyar aure da haka wanda ya zunar nan ba a jingina masa shi ba zai shiga da ba ka gane za a gane kuskuren da mutane suke sai mutum yana neman mace sai ya aikata fasikanci da ita ya aka samu juna biyu wata ya ce ta kuma rufa juna asiri a daura musu aure to menene aka wannan kuma an kulle kofa da barawa a ciki kenan kaga ya rufa masa asiri kenan yadda abin da zai yi na a cikin ruwan sanyi har zuwa lokacin da za ku bude kuma shi kuma ya fita to wannan ba shi halatta wannan tsarin farko lokacin da take da juna biyu sai ta yi istibra'i sannan ne ya halatta ta yi aure istibra'in ta ko zai tabbatu ne idan ta haihu an gane ku wa ulatul amali ajaluhunna an yabana hum lahunna domin istibra'i jini jini ne to idan mutum tana da juna biyu istibra'i ta shine ta haihu to sai ta haihu sannan za a yi mata aure na biyu farnar da aka yi kenan yanzu an jingina wa wannan ta dan ko da sai ya alfasha da ita amma ba ta aure bane yanzu idan yazo suka ci gaba da zaman aure ƴaƴan da ya samu daga baya sa iya ansa sunan ƴaƴan aure amma wancan na farkon har yanzu ba dan aure bane ba da haka ba zai ba za a sa shi cikin wannan family din ba ba zai shiga gado ba ba wani haƙƙi a tsakanin na cewa wannan uba ne wannan uwa ne kun fahimci wannan da kyau to kaga sai aka haramta zana don saboda kare mutuncin mutane da an fahimta ku kuma babban misali da zai kara fahimta muka wannan za ga tsakanin wannan tana da juna biyu wannan tana da juna biyu sai da an samu bambanci wannan tana da juna biyu na zina koyewa take fata so a gane in gidansu ma koyewa take fata so a gane so take ma ta je a mata abokin a zubar da cikin ma in zai yi wanda ya farna baya so a gane shi zai iya gudu ya farga shi in ya san za a nuna shi to da saboda haka idan aka haifi dan sai zanto baya da gata baya da uba dan ya so ya zo an sai shi shi jikokinsa a wato kakannin su suna jin haushin don suna ganin ba dan gidan bane ba so ba inda zai samu gata uwar da ta haife shi ma ba ta jin daɗin zama da shi wata za ta so idan ta haifa ma binne dan kace abu kunya amma idan aka ce wannan ta hanyar aure ne ai matar ta ce an zo an raba goro an raba alawa an kafa fatiha an yi aure an fara sanai. ba shi abin da ake yi ba to an riga an yi wannan an gama to sai ta samu juna biyu ba ya kun yana gani a ce matar shi zai raka ta tana jiya da kyar tana da kowa ya san kuma cewa dai tana da juna biyu ko ba yankari ta ba ruwan yankari ta ba kowa ya sani amma ba abin kunya bane ba saboda wannan shari'a ce saboda haka har ma ya kai ta gida goyon ciki wani kuma bayan dawo kuma a kai ta gida kuma ta je ta zauna har a yayi sannan a dawo su ƴan su suna buɗa ana jin daɗin an samu jika shi ma ƴan gidan suna jin daɗin sun samu jika shi na jin daɗin ya samu ɗa ƴan uwar tana jin daɗin ta samu ɗa to kaga albarkan da ke cikin aure albarkan da ke cikin aure ke kowa na farin ciki da wannan amma zuna babu wannan a cikin bakin ciki ne tun daga farko ɗanɗanan da ake ji na abin nan bai fi minti biyar ko minti goma ba lokacin da za ka ɗauke shi a warka, da zarar ka gama wannan shi nan bakin ciki ya dawo maka ita ma bakin ciki ya dawo maka in ma ban da shi ɗan lamuntar da mutane ba wanda zai kuma sake su aikata abin nan dan lokacin annabi ya riga ya ce wani su ma haka fi nasuka aikin sako sai ka gina ma kai kai a zuci ba ta Allah ya tsare ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق نكو ومن قتل مظلوما وبنجي تعالى yace dukkan wanda aka kashe shi ta hanyar zalunci ba yayi laifin kisa bane aka kashe shi fa kad da annabi waliyi sultanan to mun bai wa waliyin sa dama mun bai wa waliyin sa iko idan an ce waliyin sa ana nan ana nazan wato magadansa duk wanda aka kashe mun bai wa ƴan uwansa dama na su nemi diya ko kuma su ce a yi kisa su wannan idan kisan ganganci kenan kisa na ganganci shi ne ka ɗauki makami ka kashe mutum da gangan ka san wannan makamin na kisa an gane ko to a irin wannan hukunci biyu ne abu na farko kisasi wannan kisasi shi ne kai ma aka ka to sai fa waliyan wanda ka kashe dan uwansu sun ce a'a sun yafi kisasi za su karɓi diya to sai ka bayar da diya an gane ku shi ne fakadu da an nabi wali bi sulfana su magadansa mun ba su dama na su nemi ta tafi ko su nemi diya fa yusri fil qatl a cikin irin wannan hali kar su ce za su kai tariki a wajen kisa abin da yasa aka faɗa ka a jahiliyyance mutanen jahiliya idan aka kashe wani mutum a cikin wata kabila yan wannan kabilar sun ce to ai su masu daraja ta ɗaya ne wancan wanda ya kashe ɗan uwansu mai daraja ta biyu ne bai kai su kima ba da haka za ka kashe mutum biyu ne a cikin kan kabilar a madadin nasu daya to sai Allah ce a'a fala yusrif fil qatl shi waliyin wanda aka kafe kar ya ce zai ketare shi a wajen kisa ya nemi rai daya kamar da aka ce masa rai daya kar ya ce zai nemi biyu Shi shine kutuba alaikum al-qisas fil qatl ko al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa azwa ila akhir al-aya innahu kana mansura lalle shi waliyin wanda aka kafe mansurar abin taimako ne menene abin taimako ubangiji ya wajabta ku taimaka masa dan ya nemi jinin dan uwansa da aka ce ubangiji ya wajabta wa masu mulki dama na su kamo azzalimin a dan kaji a hannun shari'a ce da za a yanke masa hukunci dan wancan mai daɗi shi ma dai an raba masa kisan da aka wa dan uwansa to sai Allah ce ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن الأهد كان مسؤولا وأوحوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقربوا مال اليتيم كركم بسنتدوك يرمى رايا إلا بالتي هي أحسن سيد هنيا ود إتكي مفيتو baya halatta ku ci dukiyar maraya wanda duk ya ci dukiyar maraya to ya ci wuta innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara abinda suke ci a cikin su wuta su wanda su dukiyar maraya baya halatta ku san ta illa billati a ahsan sai da hanya mafi kyau menene hanya mafi kyau an ɗauki dukiyar magana an danta a hannunka to sai ka masa kasuwanci da ita to idan kai kasuwanci da wannan dukiyar kai din nan ɗayan biyu ne ko ya zanto mawadaci ne baka bukatar sai an biya ka leburancin ka to kai masa wannan hidimar kasuwanci ka tara masa barkudin da ribar da kyauta ne abin da ya fi dacewa ko ya zanto kai kanka ba ba ka da wani abu ba ya ba ballasa ne saboda haka ba za ka je masa ka ta ba to dukiyar malaya da kai masa kasuwanci sai aka samu riba to ya halatta ka ɗauki daidai nauyin wahalar ka a cikin wannan ribar a nan gudun sai ka yi da adalci adalcin da za ka yi shi ne, ka kwatanta in kai ne aka yi wa fadagon kaza nawa za ka bayar yadda kake jin zuciyarka ba ta yi rawa ba ba a zalunci kanka ba to irin wannan abin shine zaka dauka daga cikin ribar da aka samu da dukiyar baraya wannan ya halatta shine Allah ke wa man kana ganiyan falyasta'fi wannan in mawda shine karka dauki komai wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf idan ko kai talaka ne ta ba fakiri ne falyakul bil ma'ruf ya halatta ka dauki daidai nauyin ka daidai wa halatta to wannan shine illa bil nasihi A hatta ya bulga ashudda har sai lokacin da yake girman sa ashud shi ne kasance ga balaga ta zo wata ga kuma yana da nutsuwa to a lokacin nan sai a ba shi zuciyarsa dan yanzu ya mallaki hankalinsa ba a ba shi zuciya tunda ba ya da hankali in ya kai hankalinsa sai a ba shi zuciyarsa don haka ba shi dukiya sai ce a ah, duk da aka kafi na kwarewar kasuwanci zo ka rike sai a ce to yanzu kuma ba rukun dukiyar maraya nake ba tun da yanzu ka riga ka zama baligi yanzu kai ba maraya ba ne ba yanzu abin da zamu shi ne kamfani ne kenan zamu ni da jari na kai da naka mu gudanar sai mu rubuta mu rubuta takardar yarjejeniya na idan an samu riba ya ya wata a dauka kashi nawa cikin nawa ko ya kasance ni ba na da kokobo kudin naka ne ni ina da kwarewar kasuwanci amma ba na da kokobo kai kuma kana da kudi naira dubu ɗari biyar ɗari shida ɗari takwas ko miliyan ɗaya amma ba ka da kwarewar kasuwanci yanzu in ka sai kasuwa da kudin dangana ba abin da za ka yi nawa ni ko in nake kasuwa ga kwarewa amma ba kokobo to sai a yi kamfani kai kawo kwarewarka kai kawo hannun jari kawo kuɗi to sai a za a rubuta to a ce to yanzu ya za a yi idan an samu riba nawa za a raba ta wannan gwargwadon yadda kuka yarjejeniya waɗansu sukan yi yarjejeniya a ce a raba dukiya kashi uku kashi ɗaya nawa kashi ɗaya na kuɗi na kashi ɗaya na ka ya zama mai kuɗi ya dauki kashi biyu bisa uku shi kuma wancan mai kwarewa ya dauki nawa kashi ɗaya wani lokacin kuma za a ce a yi raba daidai duk ribar da aka samu a ɗauki rabi kai ka ɗauki rabi ne ɗauki rabi ka ɗauki rabi ne ɗauki rabi wannan duk yadda kuka yi yarjejeniya rubutacciya ko ajiye ka ajiye kwafin takarda ya ajiye kuma ku samu shaidu to shine abin da ya fi zama lafiya wannan shine tsarin musulunci don kare harkokin mutane an gane ko hatta ya buru ha da wa auku bil ahdi Allah ya ce ku cika alkawali innal ahda kana mas'ula lalle shi alkawali abu ne da za a yi tambaya game da shi gobe kiyama wa aukul kaina idza kiltum ina masu ma'auna waɗanda suke sayar da gero ko dawa ko masara aukul kaina ku cika wa mutane mudu idza kiltum yayin da za ku aunar musu kenan an gane ku to wannan cika mudu ba ya da wani ka'ida a ta wanda za a ce kowane gari za ta bi kowane gari akwai dokar mudun su yanzu kila mudun da ake awo da shi a nan gurin ya sha bambam da na gari nauna na wani garin ya sha bambam da na wani garin a wani garin a al'adance urufinsu abinda suka saba na yau da gobe in na zo da yin shinkafa kwano daya to shi ne sai an cika har ya tsiri to ne suka mudu in a wannan garin haka aka saba awo to kuma ni na ka zo auna ban cika maka ba to na zalunce kake a wani garin ko ba haka suka saba ba in dai aka riga aka cika daidai kwanan ba sai ta tsiri ba su haka suke sayarwa to a wannan garin cikawa daidai kwanan shine daidai an gane ko kowanne an kyale su da urfin su wa auful kaila idza kiltum wa zinubil qisas al mustaqim ku yi awo da ne wanda yake daidaitacce wato a nan idan abin da zaka sayar na kayan nauyi ne sai idan abin da zaka sayar kuma na awo ne wanda za a auna da kwano shine auful kaila idza kiltum a nan gurin wa zinubil qisas al mustaqim idan da ne yake aunawa akwai garin da ake daura komai da sikeli ne sai a ce za a sanar maka da shinkafa kilo kaza kudi kaza masara kilo kaza kudi kaza to kaga wannan na nauyi ne to wannan sai kai da lafiyayyen sikili wanda yake nuna daidai ba ta ba ma gudu a cikin sa kar da sikilin da nan nan komai aka dora ya daga ya haka to sai ka zalunci mai sayarwa kar kai sikilin da baka sa masa ne ba yana rikewa da yawa kaga har sai an sa kilo ɗaya da rabi kafin ya nuna kilo ɗaya wannan kuma kai za ka faɗi a harkar ta kasuwanci musulunci yadda bai daka zalunce wani kama bai da zalunce ka ba la darara wa la dirar shine ka'idar musulunci la da wala alayka an bai da ku ne wajibul kitabul mustaqim wannan inda a ce mahauta duk za su dauki wannan an huta ko da za a sayar da nama a daina sayarwa ta hanyar kasafi ga naira hamsin kawai ta ka kimanta yaya naira hamsin take gaba ne a ya kamata ka yi kilo a san kilo kaza kudin kaza rabin kilo kudin kaza an gane ko to wannan ya fi dacewa in za a sai da wake ne in za a sai da mai wannan ya fi rikin makudi sama da komai to sai dai wato shi kuma aunawa ta hanyar mudu shi kuma akwai albarka a ciki kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam sallam ce yake ko abincin gidanka a maimakon a ko daga daga daga buhu kawai a sa a tukunya a auna a san mudu nawa aka yi sai Allah ya sanya albarka wannan wata fa'ida ce na bawiya akwai albarka a cikin abin da aka auna zalika khairun wa ahsanu ta'wila Allah ya ce yin hakan da ya ambata muku khairun shine mafi alkhairi wa ahsanu ta'wila shi ya fi tabbatar da kyakkyawan akiba ta'wil anan ana nufin akiba marjibu shay'i makoma shi ya fi tabbatar da kyakkyawan makoma gaban Allah ran ta dijama ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تغلو الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الله ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف كرك به بي ما ليس لك به علم أبن بك دليل يا karka ce na ji alhalin baka ji ba karka ce na gani alhalin baka gani ba karka ce na sani alhalin ban sani ba shine ma'ana wala ta taqafu ma laysa laka bihi ilmi abinda duk baka sani ba karka ce ka sani abinda duk baka ce ba karka zo ka da shi darka ji abinda duk baka gani ba karka da shi darka ji inna sa'a domin shi jikin nan wal basara da kuma gani wal fu'ada da kuma abin da ya tafi zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ula kowane ɗaya da cikin wannan abu ne da za a tambayi ɗan adam game da shi yaya ka kiyaye jinka yaya ka kiyaye ganinka yaya ka kiyaye zuciyarka ayyukan waɗannan bai sun tafi daidai ko ba su tafi daidai ba ka aiwatar da su wajen hanya ta daidai ko ka aiwatar da su ta hanyar da bata dace ba shine kullu ulaika to anan guda akwai abin nan suke cewa wai ulaika lafazin ula'i ai ana amfani da shi ga jam'i ko to wannan dajin ko na kokala ko na jerin kokala to sai dai suka ce idan an ce ulaika galibi yana amfani da shi a masu hankali to amma ga shi anan an ce kullu ulaika kuma ya kasance jam'i ne wanda ba na masu hankali ba da waɗannan gabbai da ake magana a kan su san wal basar wal fu'ad shi ne kullu ulaika an gane ku sun suka ce kenan Allah da jam'in da ba na masu hankali ba a iya cewa ulaika duk da cewa yadda aka saba shi ne a ce tilka in jam'i ba na masu hankali bane amma na masu hankali sai ce ulaika suka ce buka wa jarira yake ta gummal manazila ba da manziratin liwa wal hayya ba da ulaika al ayyami yace ba da ulaika al ayyami kaga ayyam jam'i ne da dairin ukala amma an fara an bi ulaika da sai ce tilkal ayyami to amma dan sai ce a mu mu yadda da wannan ba ai yadda riwayan baitin take kaji baiti ma hadda riwaya kamar hadisi yadda riwayan baitin take wala aisha ba'da ulaika al-aqwami wa ulaika al-ayyam kaga aqwam jam'i ne na qawm qawm kuma da ma suna ne jam'i jam'ul jam'i kenan ko al-aqwam ala kulli halin kullu ulaika kana anhu mas'ula kowane daya na wannan gabbai zai zama za a tambayi dan adam game da shi ranar tashin kiyama Allah ce wala tamshi fil ardi maraha kar ka tafi a ban kasa marahan kana mai alfahari almarahu asalinsa wato farin ciki to wani lokacin akan ce almarahu kuma ana nufin alkhuyala wato takama da jijji da kai da jin cewa wa na'isa jima don kuɗi na ko jin cewa wa na'isa don ilimi na ko jin cewa wa na'isa don mulki na wannan Allah ce bai halaka ba kai haka kar ka tafi ban kasa wato kana takama kana jin cewa kai wani ne ka tafi da tawadu'u wala tamsi fawqa al-ard illa tawadu'an fa kam ta'a qawmun umuminka arfa'u idza kunta fi hizzin wa hirzin wa man'atin fa kam mata min qawmin umuminka amnahu wa la tamsi fawqa al-ard kar kai tafiya a ban kasa illa tawadu an sai da kasantar da kai da ladabi alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama haka ya kamata ka zama fakan sata qaumun humumi ka arfa'u nawa nawa ne a cikin kasa wanda sun fi ka daraja sun riga sun mutu da sun tafi hal tuhisu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza hal tara lahum min baqiya yanzu kaga sauransu duk waɗanda suke a zo a nuna su a ce ga su dubu jiran mutum da ya zo sun mutu yanzu da sauran ne ya rage kawai yanzu fitin an riga an cinye duniya yanzu kan kwano ake ba to tunda annabawa sun tafi manyan masu mulki sun tafi yanzu an cinye abincin saura fitin kwano ake to ba su dan kwano kuma sai mutum ke kafafa kuma eh shi ba dama ne ko da wajen tafiya fa in kunta fi izzin wa izzin wa man'atin in kana cikin wata daukaka in kana cikin wani tsaro ga tsaro baya ana baka kariya ta musamman dan saboda mulki dan saboda dukiya wa man'atin an zare takobi an ce sai an kare ka Ka fakata min qaumin humumin ka amnau nawa suka mutu cikin kasa wanda su sun fika samun tsaro din sun fika samun daraja sun fika samun kima yau ina sarkin musulmi bello ko abdul eh, karimi musa ko abdul salami sun wuce wannan makami ba san sai wanda ta rage ba ita a kenan ba ta rage kowa ba umar da korau ya mace a kuma su sallau haka yaro ɗansa kotau ba su alhaji yau a zanzar su a ta ina aliyu ba ba sun sun wuce sai an batan su sai tunanin su shan adansu da kyan su. ba ka kare ganin da yanzu kun ba zuri'ar da sun rage ba kuma ya hal su hiku minhum min au aw tasma wa lahum rikza hal tara lahum min biya to menene da girman kai ko kuma yanzu a ban kasa Wala ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض duk karfin ka dai ba za ka iya huda kasa ba da sakon kafarka walan tablu kal jibala tula in dogo ne kai kana rautaya ko ba za ka yi dutse tsawo ba wato ba kai sako mai ba Allah ce kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha kullu zalika dukkan abin da muka ambata a baya din nan kana sayyuhu inda rabbika munin sa auren ubangijinka ya kasance makruhan abinci kullu zalika zalika din nan ita idara ne daga ina zuwa ina tun daga inda Allah ya faɗa a darasin mu na jiya la taj'al ma'a Allah ilahan akhara fa taquda mazmuman makzula wannan hannun shine hannun farko ko aka zo hanni na biyu wala tubazzar tabzira aka zo ga wala ta kullahu ma ufin wala ta naru ma zo wala ta wala ta aka zo wala ta karbu zina wala ta kabul nan sallati haram Allah wala ta karbu ma da yake wala ta kabu ma salaka wala ta wannan shine kullu zalika duk abin nan da aka ambata kana tayyuhu inda rabbika makruha munin sa'urin ubangijinka abinki ne wannan ke sa sai ka ji imam malik ibn anas ya ce abu kaza makaruhi ne imam shafi'i ya ce abu kaza makaruhi ne ko ahmad bin hanbal ya ce abu kaza makaruhi ne sai ka duba nasin qur'ani sai ka tara haramun ne to mu kuwa da muke karatun fito idan an ce makaruhi ana nufin wai abin da yake bai kai haramci ba ko eh, har ake ta wai naman mage wai karahiya ne sai ki banza bari ki banza eh, makarahiya ce to idan an ce makruhi a yaran malaman da hafai ko ta da ko ta du kabila a yaran su sun ce makruhi daidai ki da haram kar ka je ka ga wata magana sai Imam Malik ibn da ya ce zama makruhi ne ka dauka makruhi yadda muka sani a yaran kuka hawa yau an gane ku definition din makruhi a wurin malaman fiqh mutaakhirun ba shi ne ba a wajen malaman fiqh al-mutaqaddimun waɗancan yaran su daban a fiqh waɗannan na karfe kuma yaran su daban a fiqh to in ka ɗauko maganar wancan ka tsora ta akan yaran waɗannan sai ka kasa fahimtar me suke nufi yanzu da dama za a tambaye ka sai ce ana aka rabu zalika saboda me suka ce Allah ya kirgo shirka la ta ja'al ma Allah ilaha nasar ya kirgo mun namu iyaye wala tanharhuma wa kullahuma ya kirgo zina la taqrabu zina la taqtulu an-nafs allati harama Allah har zuwa karshe sai ce kullu zalika kana sayyi'u inda rabbika makruha ko kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha sai Allah ya sa masa suna mai makruhi domin shirka makruhi ce zina makruhi ce cin dukiyar mara makaruhi ce cin ma ya kula da bi butoni wani raba da ce makaruhi ne za su yi ya kula da bi butoni wani amma Allah ya ambaci abin da suna mai makaruhi to shi sa duk mai karatun fikihu ya kamata ya san ka'idojin qawaid fikihiyya ya san kuma ka'idojin usulul fiqh usulul fiqh ka'idojin da su ne za su taimaka maka wajen fahimtar hukunci cikin Qur'ani ko hadisi ka'idojin fiqh wannan su qawaid ne kulliya tanzal bi ta'ata furu wanda karshen su za a samu rassa sai su yi magana guda daya karshen ta a samu rasa kamar su ce al'umuri bi maqasidiha wannan ka'ida ce ka fito su al'amura ana hukunta su ne da manufarsu duk al'amarin da kai za a baka hukuncin menene manufar wajen yi wato kenan inna mal a'malu bin niyyat sai ka buga misali su ce karkashin wannan akwai rassa daga cikin rassan da ke karkashin wannan kai ne ko rami dan ka shiga ciki kai fatar tabarma bisa ga sa'a sai barewa ta zo ta fata cikin ramin wannan barewar za ka yi da'awar ta ce ta ka wuce ba wanda ya riga ka zuwa sai kama kayansa amma idan kai rani dan saboda ya zama tarko sai barewa ta fada wannan barewa ta tuki inna wal ahwalu al umuru bi maqasidiha yanzu kai lokacin da kai rami nufin ginin tabarma kai da haka duk abin da ya fada na farauta in ka riga wani samu ya zama naka in wani riga ka samu ya dauke kayansa ba kai sake da wannan ka bane ba amma in kai rami da sunan tarko to kenan haka kuma idan ka zo ka sanya wato rada irin wanda ake samun kifi ko ake tarko da ita a kama zaki ko barewa ko menene sai ka zo dan tayi da sai ka sanya ta shi ke nan sai barewa ta zo sai ta farke ta ka zo wannan barewan ba ta ka bace ba dan kai niyyar ka sanya yanzu sanya kai da aka barewa da aka zama ba ta ka bace ba amma idan kai da nufin ka zo ka tarko sai barewa ta daga ciki ta ka ci ya dan inna mal a'malu ya binniyati al'umuru bi maqasidiha to irin wannan ka'idojin za su sa ka fahimci kyau ba amma ba zai ce bai kana kana karanta kyau ba ka san me ake kira kyau ba sai kai mukalliji ne to amma idan ka bude san ka'idojin ka'idojin wuce suke ka'idojin qawaid fiqhiyya sai ka zama wayayye a duniyar Ko kowace magana mai fitowa za su yi kana jin yaran su kafin da suke ne an fahimta ko to shi ne zalika mimma sai Allah kuma yake zalika mimma auha ilayka ai ka karanta wannan ko zalika mimma auha ilayka abin da ya gabata baya gaba yana daga cikin abin da ubangiji ya wahayin su zuwa gare ka rabbuka min al-hikma ubangiji ya maka wahayi na hikima wala taj'al ma allahi ilahan akhara kada ka sanya ma Allah wani Allah daban kada ka sanya wa Allah wani abin bautan daban ka bauta ta musu tari fa ka in kai haka sai a jefa ka fi jahannama cikin wutar jahannama maluman kana abin zargi madahuran kuma wanda yake hasarar ma na halakacce kenan yanzu kaga an fara da shirka kuma aka rufe da shirka shari'o'i ne tsari ne da bari karka yi kaza yi kaza tun daga la tajal ma Allah ila na kana zuwa nan gurin har wajen abu goma sha takwas aka fara duk tsari ne na alaka tsakaninka da Allah alaka tsakaninka da iyaye tsakaninka da yan uwa makwabta da yadda rayuwar musulunci ta kunsa kenan gaba daya yadda za a gina yadda za a gina harsashi na musulun community gaba ɗaya yana nan gurin an gane ku to sai Allah ya أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد فرقنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا التي أفأتاكم ربكم بالبنين shin yanzu shi ubangiji shi ne ya zaɓe ku ya ba ku ya'ya maza wadda kada min mala'ikati inata shi kuma rike ya'ya mata cikin mala'iku zai yi haka dan kafaran maka yi aluna lillahi albanat suna jingina ma Allah ya'ya mata walau mai tahun su kuma su rike abin da suke so shine maza to shine Allah ke tambaye su afa asfakum rabbukum yanzu Allah shi ne ya zabe ku fil bani da ya'ya maza wa takada min malaikati ina sai kuma ya hakura da mata innakum la taquluna qawlan azima dan ne kuna faɗin magana wanda take mai girma girman ta ya kai girma zai gina ba Allah da magana ce wanda ita kadai ta isa ta rusa sama ta rusa ta rusa ta rusa zuwa su gaba daya تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا saboda ne an da aulin walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا من كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا da'awar cewa Allah na munin ta ya kai ta ruta sama munin ta ya kai ta sa dutse ya narke ya zama gari in ba don ubangiji rahama su ta kare faruwa haka ta hana faruwa haka an gane ku to da haka bai dace ba dan lafi hakika mun jujjuya fi hadal qur'ani mun jujjuya bayanai wato wani lokacin yi umarni wani wani lokacin hali mun kawo misalai mun kawo labarai mun yi asarbi mun yi asarbi shi ne sarrafna fi hadal qur'ani yanzu ka da mutane su dauki wa'azi amma wa ma yuzidu illa nufura ba abin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 rana cewa Allah zai mulki an fahimta ku da a ce akwai waɗansu aliha su ma suna da siffatar rububiya suna da tabuluhiyya ba sai sun rinka faɗa da juna ba sai sun rinka faɗa wani wata rana wani ce zai kwace sararin samaniya wani ce a ah, shi zai mallake ta shi kaɗai wani ce zai kwace waɗansu taurari wani kuma ce zai kwace rana ko laftarau na zal arshi sabila da sai sun nemi wata hanya ta su yi su yaƙi ubangiji to amma babu su da haka sai Allah zama shi kaɗai ko da wahidul qahar an gane ku mai rinjaye cikin al'amuransa subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbatar masa ma'ana dukkan siffa ta kamala ta tafi dukkan siffa ta tawaya kuma ta kori da barinsa wa ta'ala ya girmama amma ya na gabanin abin da kafirai suke faɗa uluwan kabira girmama wanda take mai girma tusabbihu lahu samawati sab'u ga yadda al'amuran ubangiji yake sammai bakwai duk suna yi masa tasbihi wal ardu haka kasa ma tana yi masa tasbihi wa man hinna da abin da ke cikin su ko wanda ke cikin su sai suka ce man tadullu ala uqalai wannan man din ta shafi masu hankali sune mala'iku da yan adam da aljanu kenan to amma waɗansu suka ce man a nan gurin al'ukala wa khairul ukala ta shafi masu hankali da marasa hankali har bubi tun da aka dutse ya ciki kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam na kuma kuma da ayar da tuna wa in min shay'in babu wani abu daga cikin kasa illa yusabbihu bihamdihi fa sai la tasbihi da godiya ga ubangiji ga kututuran da binin da annabi ke hudubar juma'a a kai lokacin da aka gina wa annabi mimbari ya gina hawan tana huduba sai ya rinka yi nishi ana jinsa yana tarjiji a cikin nan hatta jumada suna da idrak ilmin nasu an gane ku sai dai ba iya fahimta wannan dutse ya ce kaza ko bai ce kaza ba ko wannan itaciya ta ce kaza ko bai ce kaza ba sai in ta hanyar wahayi dan Allah ce walakin la la tasbiha an gane ku da yake wa in min shay'in illa bi bihamdihi ba wani abu face sai na tasbihi dan godiya ga Allah walakin sai dai ku la la tasbihahu ba za ku iya fahimtar tasbihin dukkan waɗannan halittu ba sai gwargwadon wanda kuka ji lokacin a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan masarai na zauna a kawo abinci gaba annabi abinci na tasbihi hadisi ya tabbata wannan abincin na tasbihi a so ga duwatsu suna tasbihi ya da jibalu awwiji ma'ahu wa tayr wa lalla lahu al-ahli annabi da duwatsu suna tasbihi da rai su suke tsaya shi tasbihi duwatsu wa tayr da tsuntsaye su suna tsaya shi tasbihi an gane ku Shi shine wa min shay'in illa yusabbihu bihamdi sai dai kawai ku ba za ku iya fahimtar tasbihin su ba in ba wahayi ne aka ce an sanar da ku ba ga shi na tasbihi an gane ku innahu kana haliman ghafura lalle Allah ta'ala ya kasance haliman mai juriya da haka baya saurin kama mutane da azaba in sun yi sabo ghafura sannan mai yawan gafara ga masu sabo وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكينة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مصر وإذا قرأت القرآن إذا كان كرنت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة sai mu sanya a tsakaninka da wanda ba su yi imani da ranar karfe ba sai mu sanya hijaban wani hijabi wato wani shamaki masturan wanda yake fitirtacce to sai suka ce masturan wadan suka ce maf'ulun bi ma'ana fa'il hijaban mastura bi ma'ana hijaban satiran sai mu sanya wani hijabi wanda zai suturce ka in sun zo ma ba za su danka ba wannan abin da Allah ya wa annabi kenan tsaro da shi idan ya karanta Qur'ani yana karanta Qur'ani suka zo za su yi masa ta'addanci sai su zo su nemi su rasa akwai kisa da wannan ya kawo Muhammad ibn Ishaq sahibu siyar yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam na zaune yana karatun al a cikin Ka'aba da cikin Sayyidina Abubakar da wadansu daga cikin sahabbai sai ga matar Abu Lahab wanda Allah ya la'ance ta ita da mijinta aka daukar aka daukar da sura saboda ta zo tana son ta muna wa annabi sallallahu alaihi wasallam tana cewa muzammaman abaina wa dinahu kalaina wato tana faɗa masa kalmomi marasa kyau marasa ladabi tana neman shi dan ta masa ba daidai ba ta buta kusa da shi tana cewa abubakar aina sahibuka ina yake ne ban gaji ba an fahimta ku to shine suka ce wato Allah yana son hijabi tsakanin annabi da kafirai sai su kasa ganin sa ba wai na yarda na ce zan ta masa ba Allah ne son hijabi masuran kenan da yadda su sahabbai ba sa ganin wannan hijabin ya zama su tattace shi kanta hijabin idan aka ce sajiran wato hijabin da zai tattace annabi su kafirai ba za su iya ganin annabi amma masuran wanda su mummune ba za su iya ganin hijabin ba an gane ku anna ala qulubihim akinna su kafirai muka sanya waɗansu murafa a cikin zukatan su akinna an gane ku wato murafa jam'i ne kamar na kinan kenan shi ne dukkan wani abin da ke toshe zuciya ya hana ta karɓar sako da gobe an yafqahu sai da ba za su fahimci qur'ani ba wa fi azanihim waqara a cikin kunnuwan su kuma akwai wani irin biki ke da qur'ani baya iya sadawa ya samu shiga duk wata jiriri ta duniya za su iya saurare su fahimta amma banda Allah ya ce annabi ya ce Allah ya tsare mu da irin wannan tabewa wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani idan ka ambaci ubangijinka a cikin alqur'ani wadahu shi kadai dan abota masa shi kadai wallau ala adbarihim nufura sai su juya ala adbarihim a digadigan su ko ka ce su juya da duburan su su baka baya nufuran suna masu gudu ba sa son su shine wa idza zikra Allah wahdahu isma azqat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zikra alladina min dunihi idza hum yastabsirun idan ce bautar Allah shi kadai tsarin Allah shi kadai bisa da tsarin annabi daya sai su damu shi kenan ba a san gumakan su an nuna gumakan ba su ba wannan an yi musu harin shi kenan su da su ake kan ne za a ce abu ɗaya. ko da wani lokaci idan kada an ce abu Allah kaɗai, abu manzon Allah kaɗai, karka da mu da zarar ka samu damuwa za ka samu rabo na wannan ayar yanzu akwai wanda da ka ce abu Allah kadai a kyale komai a watsar da komai abu Qur'ani da hadisan annabi bisa ga fahimtar sahabbai da tabi'ai to kaga wannan yana mana abinci, ya ce kenan kar abu sufaye kar abu waliyi kar abu kaza yanzu a cikin wannan maganar mai kafa na wannan sai su damu wai sai in ka takuɗa da juna abu Allah abu sauran إذا ذكر الذين من دونه إذا هم a wannan kuma aina ahli ne amma Allah kadai manzon Allah kadai tauhidi irin biyu ne ba. tauhidul mursil wa tauhidul mursal ba ne ba mai aikowa shine wa Allah wanda aka aiko shi ne wa kowanne sai ka kade sai shi Allah irin kade sai da zaka masa daban manzon Allah irin kade sai da zaka masa daban zaka kade ta Allah ta fuskar bauta dukkan dangin bauta hakkin sa ne na kadai ka kade ta kenan za ka da manzon Allah ta hanyar da'a dukkan da'a annabi kowa ake bi wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a بإذن الله أما في مصر داعا كيوا هنا داعا لوك في قداء كما يتسنت أن النبي هاي تنشاهد حتى الله دوني سيزا مشركا حتى النبي دوني وجن بيهيا سيزا مبدا أجل عشان أجي صام الشركة أنا أجي صام بدا إذا أني موتاد الله في كأي أجل في أسامي الخلاف إذا أني بيهيا دعنا بكذا نسيح أسامو تمام المتابعة tamamul mutaba to wannan sune sunadarin shiga aljanna al-ikhlasu da kuma tamamul mutaba anan za a shiga aljanna dan anan ne aka tabbatar da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah da zaran an karya la ilaha illallah shirka za ta shiga ciki da zaran ba a fahimci muhammadur rasulullah ba bid'a in an fahimce su duka biyu to an fahimci musulunci shi yasa ba abin da la ilaha illallah ba ta fita sallah hajji zakka haji komai akwai la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan komai akwai bukatan kai dan Allah ki kadai kaga la ilaha illallah ta tabbata akwai bukatan kai ta akan koyarwar manzon Allah kadai muhammadur rasulullah ta tabbata da zaran kai abin dan Allah kadai wajen yi sai sai ki tabbatar da muhammadur rasulullah yanzu kamar baka tabbatar da manzon ka ba kenan fada kake da baki kawai ya zama amani kawai yanzu ta hanyar haka kuma ake fahimtar addini duk inda kaga bakin zaren addini ya warware wa mutane ba su fahimci wannan nukutar ba shi yasa awwalu ma yajibu an mukallafi shine ne tashihu imani sai mutum ya gyara akida ya gyara tauhidi tauhidul mursil wa tauhidul mursal sannan sun mu bari ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aini ka akamu salat zuwa karshe amma ka hada duk cikin duniya ba ka da tauhidi ba ka da akida ne kai kuma an gane ko ya zama gini kan ruwa saboda haka ubangiji yake sai daga sun juya wallau Kura. Na nu nanu ma ya yastami'una mun san abin da suke saurare iz yastami'una ilayka yayin da suke sauraron ka din wa iz wa najwa da yayin da suke da gani da juna iz yaqulu zalimuna yayin da azzalimai suke cewa in tattabi'una illa rajulan mashkura ba ko wanda kuke bi face mutum wanda yake maskuran to wannan maskuran ko ya zanto min as-sahri min sihri wato wanda aka yi wa sihiri wanda aka yi wa sadi haka suka ce wa ba sadi aka yi masa ya zanto maskuran kenan wadanda suka ce a maskuran shi ake tuhuma da yin sihirin illa rajulan sahiran sai zanto mafulun ne bi ma'ana fahim an gane ku wadanda suka ce a da maskuran dinnan daga asuhuru ne asuhuru kuma shi ne huhu akwai tangarda da huhu ke samu wanda ke samu shi ne cikin abinci ba iyaka da suka ce wa annabi sallallahu kawai dan adam ne mai yawan cin abinci wannan suka fassara wannan haka amma dai rajulan maskura ya fi fayyace ma'ana ta sosai dallatin انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا التي انظر شوفاك جني كيف ضربوا لك الأمثال يد سكا بقى مكا مسلسة مسلسة ودن سكي ما وكيلي ومن جدي تعالى يقول مكي وما علمناه شيرا ما ينبغي له wadan su ce kai mahaukaci ne Allah ya ce ma an da bin imatu rabbuka bi majnun wadan su ce kai sha'iri ne Allah ya ce ma huwa bi qawli sha'ir wadan su ce kai kahin ne boka ne Allah kuma ya ce ma huwa bi qawli kahin unzur fa darabu lakal amsala ko suke ta aibata ka amma sun kasa yin ittifaki wajen aibata ka din wannan tafi za a ce ko mawaki za a ce ko mai dabo za a ce ko mahaukaci za a ce arasa mai za a ce kowa ya faɗi nasa shi ne zarabo na kalhamsala fa zallu sai suka fata suka fata kunkin gaskiya fa la yastati'una sabila ba za su iya samun hanyar shirya ba wa qalu suka rinka cewa a idza kunna izaman yanzu idan mun zamanto kasusuwa wa rufatan muka to mun rijin da mun haɗe da kasa rufat shi abin da bayan ya zama kashi kuma ya gudu tsiri a inna la mabahutuna khalqan jadida shi yanzu a iya tashin mu kuma sabuwar halitta daban wai suke jinkari قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم وسيقولون من يحيلنا قل الذي فطركم أول مرة وسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا الله تقول كتير سوكونوا حجارة أو حديدة تغيوك زمدوتي ململلي أو حديدا فوكرتي قالوا وجنا نعم. أو خلقا مما يكبروا ko wani halitta daga cikin irin abin da yake girmama fi su zuri kuma a cikin zukatan ku zama duk abin da za ku zama in dai kun mutu sai Allah ya tayar da ku wallan tana yanzu dan tafi da soka sai Allah ka tayar da ita to daga yau ku zama ba tafi da soka ba dutse ko wani mulmulallen karfe ko ku zama ku ne sama mai ma ya fi su zuri kun kenan ai dan adam idan ya dauke yana da abin halittar da ya fi sama girma ba ya da to ku zama ku ne samaniya wajen kwarin halitta ko girma an gane ku sai dai Allah ya tafi ba da ya kuluna amma sai ka da sanin zaka tuce da kai mun yi iduna yo waye zai dawo da mu yi kuma mun ka ce da su allazi fatarakum awwal marra hujja mai sauki balagan qur'ani wanda ya samar da ku daga babu sai kuma ko da magana <laughs> shi ke nan ba yanzu sun yi sun sallama daga babu aka same su kuma sun sallama ba su suka yi kansu ba kuma sun sallama kowa baban shi ba zuwa yi sai shi a kasuwa ba ba fatocin zafiyo ba ubangiji ya halice shi to wai yanzu kuma sun mutu wai waye zai tayar da mu za ka kace da su wanda yayi guda ai wannan mai sauki kullu yuhyi allazi anzaha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin alim قل الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك in ka faɗa haka za ka ga sun gyaɗa kai shine yunzuna ilayka domin al-inghidadu a cikin harshen larabci shine at-taharruk min a'la ila asfal ko min asfal ila a'la hadha huwa al-inghidad fa sayunghiduna ilayka ru'usuhum za ga sun daɗa kai wato sun tsada kai sun yi kafa sun yi sama da shi kamar daga dan dare ke wato yin tafi da wato wai za a tafi su kenan suna inkarin abin da ke wato yin bi zuna ilai karbusa za ka sun gyaɗa maka kai wa ya kudu na suna cewa mata'u su yi ne kiyamar kuma tunda ka ce akwai da yaushe ne bari mu ji kun ka ce da su a asa an ya kuna qariba abun kusa yake innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba su suke ganin nesa ne amma wurin Allah kusa ne yau da abin zai kasance yau mai da uku ranar da Allah zai kira ku fa tastajibuna bi amri dole ku an kira an gane ku fatastajibuna bi hamdihi sai ko an sa bi hamdihi alhamdu anan gurin suka ce al'amru fatastajibuna bi amrihi dole ku an sa umarnin ka? an gane ku wata tazunnuna a wannan lokacin ne kuma za ku rinka zato cewa in da jittum illa kalila haka ne wato wai ba abin da ku zaman da kuke gaba ɗaya dan kankan ne shi ne kamar da muka faɗa can kwanakin baya waɗansu ce kwana goma waɗansu su yi shi suka yi waɗansu su ma awa ɗaya suka yi ma wa yau mu tafi musa a yi kusur mujirmu na ba da fito zai rasa su da kansu za su zo su yi wannan za a kira su dole su amsa yau mai zan yadda bi ona da'iya la'i wa jana wani mai kira zai zo na ce na dole a bi ba wanda ya sai ce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 يقول التي هي أحسن لن كفتا كلمة وانت كما في الشوق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليس كيف ما كانت mutane za مدى قومة maza ko mata فتا faɗi kalma mai إن الشيطان faɗi بينهم domin shaitan na son ya aiwatar da fasadi a tsakanin mutane idan ba ka yi kalma mai kyau ba kai mummuna ka taimaka wa shaitan kenan amma da ta ta to ka da ku sai niyyar shaitan ta haifar da gaba tsakanin jama'a an gane ku inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina lalle dan ya kasance maki mabayyani game da al'ada rabbukum a'lamu bikum ubangijin ku shine mafi sani game da ku shi ya fi sanin waye ke kan tafarkin shari'a waye ke kan barna in ya ja yarhamkum in Allah ga dama sai ya muku rama shine ya sa ku karbi shari'ar musulunci aw in ya sha yu'azibkum in ya ga dama kuma ya muku azaba wato mutum bai samu damar tuwa ba kenan Allah tsare mu wa ma arsalnaka alaihim wakila kai dai mu turo ka ba ka zanto dan gadi a kansu wa'azi kawai za ka yi amma ka ce dole sai sun karbi shari'a wannan hannun Allah kuma yake wa rabbuka a'lamu bi man samawati wal ardi ubangiji shine mafi sani wane ne na halitta da ke cikin sama ko kasa suwaye a sama suwaye a kasa cikin halittunsa ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض حقيقة من فيك ساكن وانا النباوة أكن ساكن wannan mun fifita shi akan wancan wancan mun fifita shi akan wancan shugaban su gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan sai hudu da suke bi masa su ne wato ainihin annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa alaihi salam wato waɗannan kenan a duk wato mafifita kenan daga cikin annaba wani jerin ko malamai suka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan annabi Ibrahim sannan annabi Musa sannan annabi Isa daga cikin kawo annabi Nuhu alaihi salam wato kaga fa sallallahu alaihi wasallam ala ba'd وآتينا داود زبورا النبو داود عليه السلام من بعد الكتاب من سونا زبورا إن يزنتو شريع عبريش تصبو دلوك تشمي داك دهنا هذا النبو كبدان الذي الله سبحانه وتعالى داون نبو يتشكري الله جاك منا والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله malam ya tambaya ta farko yake cewa shi ne shi da matarsa garin su daya sai kai ta haihuwa garin su bayan wasu yan kwanaki sai ya tafi kai mata ziyara dan ya je ga lafiya ko ta sauka yace ka wannan ziyara da ya tafi kai mata malam zai zauna a zaune mai kasaro ne duk da cewa garin su ne ko yaya zai ai yanzu ya je ziyara ne zai dawo saboda haka idan ya je kasar zai rinka yi har ya dawo matafi da ke annabi a maka aka haife shi amma da ya koma madina da zama sai ya kirga maka a matsayin ba garin sa ba sai yadda in ya zo maka sai ya kaso. Eh. Ah, malam wannan yana tambaya akan kaciya ne wasu malamai sun bada fatawa suka ce lalle yaro sai ya kai shekara bakwai a masa kaciya wasu kuma suka ce ko da bai kai ba za a iya yi masa jini ne gaskiyar magana a iyakacin sani na ba wani fayyataccen nafsi kalar daga annabi wanda yake sai in yaro ya kai shekara kaza za a yi masa kaciya ba haka a duk shekarun da ake ganin maslaha ya dace da ciwon lafiya sai a yi masa Ana mai tambaya ta gaba yake cewa ini ne ainihin maganganun jama'a da suke cewa juma'a ta karshe ta ramadan ta ramadan wato ta tara sauran jumo'i ko kuwa ita ce mafi alherin rana a cikin shekara. Wannan ba gaskiya ba ne ba. duk waɗansu ibadoji da aka kawo aka ce a yi ranar juma'a ta karshe bidiyoyi ne ba su da asali daga annabi rudani ne kawai na mutane ba bambanci tsakanin juma'a karshe ta ramadan da juma'a farkon ramadan ko juma'a ta wanda juma'a da ita ce juma'a tana nan a matsayin ta na rana mai falala ko a cikin ramadan ko a wajen ramadan fifi da karshen ramadan wato a cikin juma'a ta za a yi masa waɗansu ibadoji duk abin da aka ce ka yi dan kawai ka zo karshen juma'a ka fitar maka wannan abubuwan gida ne ba su da asali malam ya tambaya ta gaba yake cewa shi ne yana zaune da matarsa wani ɗan abu ya shiga tsakanin su sai yayansa ko ko kanin sa ya saki mata shi ko bai so wannan sakin ba yaya sakin ta yiwu? a da ma sakin bai yiwu ba ya za a ita nan kai saka maka mata ko wanka ai ko ma ajinka ba zai saka ma mata ba sai dai sarfa ka kai sai ka sake ta dan saki a hannun ka yake kai mutu. wani mutum wanda ba miji ba zai saki ba sai a waɗansu bangarori da wanda aka bawa alkali dama ya iya saki amma in ba haka wa sanin da kowanka ai bai saki san makamata ba malam mai tambaya ta gaba yake cewa shi ne akwai wani wanda suke tare da shi yana ɗaukan kuɗinsa da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan har wannan mutumin kuma Allah ya kai masa rasuwa to kuma yana so ya biya to in ya ɗauki wannan kuɗi ya sadaka ta yiwu kuma da su zai ba ba sadaka zai ba magadansa zai ba sai je ba ma magadansa ya ce wannan bashi ne na mahaifin ku ban samu daman biya ba Allah ka tsara rayuwarsa da ga gaji su sai su raba tsakanin su sai da su raba Ana wannan mai tambayar na son ka da inda yake ne shine zaka bayar sadaka ko ka rasa magadansa mai wannan yana cewa mutum ne yana da riga mai hoto akwai hotunan mutane a jiki ya halatta ya san ya yi ibada da su bai kamata ba kuma ya halatta ya aske rabon kai ya bar wani rabi aske rabin kai a bar rabi wannan kuma ya zama al'ada ta mutanen jahiliya amma ga shi jahiliyan karni na ashirin ta sake dawo da wannan jahiliyan cin abinda samari suke wani a aske rabin kai ya bar rabin kai wannan duk bai dace ba ta fure ko mutum ya sa dan kunne wanda ya zama shirbe maki yanzu sha'awa yake koma mace bayan Allah ya martaba shi ubangiji ta ala ya fi da maza kan mata ba mamaki idan mace ta yi yunkurin ta zama namiji amma abun mamaki na duniya ne namiji ya kokarin koma mace wala ajabun annan a tarajjalar, walakin ta ar-rijali ijabu ko kan rike. idan mace ta yi kokarin zama namiji wanda ba mamaki amma namiji kuma ce zai kokarin zama mace ya sa dan kunne kuma sai zama shi ba mace ba shi ba namiji ba dan kunnen sai a sa daya dan tsabar tsiya kawai ko duba ce dan ko a aske rabin kai wannan duk abin da zamani suke yi kokarin da san da shi bai dace ba al'adu ne na kafirai malam mai tambaya ta gaba yake ta shi ne ya girma a wajen yayansa to sai yayan na sai rasu shi kuma daga baki ma ya zai bi to wayannan 'ya'yan akwai gado a cikin dukiyarsa za su gaji dukiyarsa ƴaƴan yayan na shi yi eh, akwai inda yayan yayan ka za su yi cin gadon ka idan baka da 'ya'ya, baka da usul baka da furu kuma shi ma yayan nasu baya nan wanda dama ne sila tsakani da yana nan sai kare su amma tunda ba nan za su iya tinga su duk waɗannan suna cikin haka ba, na magani masu cin gado da asibiti har yanzu dai wato game da abubuwan da samari tun nan suke na aske asken nan da sanya tufafi na turai suna ganin wayewar kai ne ya kamata su daina al'adar kafirai ne Allah kalli a ce mutum ya cinye aikata kaba'ira tunda annabi ya ce man tashabba bi qaumin fa huwa amma ka san kwanakin samartaka waɗansu kwanaki ne sai mutum ya zama ɗan karamin mahaukaci ba sani ba shi kadai zai rika cikin <laughs> yana kallon inuwarsa mutum kawai yana kallon inuwarsa shi kadai shi kaga ko dan jinnin dinnu da shi amma jinnin nan samartaka da ya <laughs> ya wuce wannan shekarun kafin su sami da bisu da haka ya kamata dai su tsoron Allah su yara abin da malam ya tambaya ta gaba ce ga shi ne suke magana a fili da wani ya rantsa cewa ba zai faɗi wannan asirin ba ga kowa amma shi dai mahaifiyarsa ta ji lokacin da suke abu ne ya ta tsinsa a sashi abu ya faɗi ya halatta ya faɗi wannan magana? ba zai faɗa ba ai amana ce aka bai mahaifiyarsa ba ta yi zara ta zuwa ba shari'a ba ta ba ta damar ta tsinsa sai sai ya zo na asirin wani ba ba ta da wannan damar a shari'a ci ba. ya tambaya ta zo yake ta shi ne ya ɗauki azumi a nan sai ya tafi ya tafi ƙasar saudiya inda ya tafi kuma can akwai kamar tazarar awa biyu a nan tsakani wanda suke shan ruwa ya halatta in yi tafi can ya sha ruwa lokacin da suke sha in dai ya rana ta fasa sun sha ruwa zai sha ruwa sama lokacin da duka bar garinka ka tafi wani gari to hukuncin wancan garin da ya kafe ka yanzu ka manta da hukuncin garinka da ka baro da haka idan mutum ya dauko azumi daga saudiya sun saba yanzu su ka karfe hudu nan mana sallah su kuma suna shan ruwa to sai ko azumi daga saudiya sai ya zo ya tsira nan gurin karfe uku da rabi ba zai ce ba to alhamdulillah idan da azumi na ɗan saudiya ne bari hudu kai yi ruwa ka kai azumin ka kawai an gane ko kuma idan ya ɗauki azumi daga nan gurin mu muna sha ruwa karfe shida misali sai ya je can saudiya kuma tun karfe hudu ana shan ruwa sai ce a to ai mu a lokacin mu na shan ruwa bai ba mu ɗan najeriya ne saboda haka sai karfe shida na Najeriya da ya zama shirme ke kullum a inda kake kake kallon hukunci hukunci yana shafar inda kai kake yanzu za ka iya ganin wani lokaci idan ka zo da yamma jirgi zai sauka lokacin da kake sauran samaniya akan jirgi da rana amma kuna saukowa kasa tunanin magariba kaga idan kana saman nan bai halatta ka ruwa ba in ka sauko kasa kuma rana ta fata ta kai ruwa idan ka sha ruwa kuma a kasa sai jirgi ya tashi kuma za ku yi yamma kuna tashi sai da rana ko ga halatta ka ci gaba da cin abinci ba kenan yanzu inda take waccan duniya da za su yaki rana ba ta faɗo malam wannan yana tambaya yake cewa ne hukuncin irin mata musulmai waɗanda suke dafa abinci su wa da arna da ba musulmai ba a watan ramadan to wannan dai kan akwai shubha gaskiya ba ni da wani nasi garar da ya nuna haramcin haka kuma ba a zanganci kawai a ce haramun ne kawai don amore dole sai an bincika su. wannan mai tambayar yana cewa wani ne bashi ya hada su sai ya masa tauran bashi bai biya shi ba to har gaba ta shiga tsakanin su kusan har shekara biyu ba mai yiwa sun ɗan uwansa magana to menene hukuncin ba musulunci wannan abin da suka yi lalle suna cikin hadarin suke mutane masu gaba duk gaba kai kasala ta wata ta kwana ɗaya kwana biyu amma kar kai kwana uku ba ta ma dai kasala ta kwana ɗaya kwana biyu to kuma sai ka mata ka bushe amma da zaran ta kai kwana uku zuwa abin da ya sama to kana cikin Allah kai kanka domin annabi ya nuna cikin wani hadisi litinin ana tattara ayyukan bayi sai a yi gafara ga kowane bawa mummuni mace ko namiji sai mutane guda mutane biyu masu gaba da juna sai Allah ta so wannan ku jinkirta musu tukuna sai sun sasu ta hatta ya saliha a sai sun yi su to ana rabon gafara kai ba za a raba da kai wace kara biyu idan ka mutu a wannan halin da kake tsammani yau me riba da zaka ji me dandanan da kake yi lokacin da baka magana da mutum sai ya zama shirki akwai kidahumanci da kauyanci na karshe da kewa dan wanka musulmi magana kawai dan ya maka ba daidai ba kai yanzu zo kake saba Allah Allah ya kyale ka to kuma suka kyale dan wanka sai ka masa abuwa babu laifi ina iya fushi kana iya fushi mu tsana ne ne sai yi biyu. ba nan ba wa shi gari ko mu ta. sai kuma wani lokaci in ka sake hadawa menene duniya balla tsara da ke cikin ta yiwo me kuda ya ta balla tana romanka duniyar gaba sai mai take balantana kuma abin da yake cikin ta har ya sa kai gaba da dan uwanka wani lokacin ka gawa da gani wani lokacin yan uwan juna wai amma suna gaba da juna wai shekara ɗaya shekara biyu har mamaki irin wannan ma ya kamata a yi malami kamar ka tashi yana ke yake cewa yana so dan ambata masa da taman usulul fiqh ko da ne ko da bi ne domin ya abin nan akwai rawdatul nazir rawdatul nazir na ibn qudama al-maqdisi in ban manta sunan ba sannan akwai al-ikam fi usul al-ahkam na imam al-amidi akwai al-ikam kuma fi usul al-ahkam na ibn hazm al-zahiri akwai irshad al-fuhul na imam al-shawkani an gane ko ya yi akwai tankewar fusul na imam al-baji akwai salatul zahab